Sve vjerske propise koje Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu i Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, Allahu poslanik alaihi salatu wa sallam, izrekao u svome sunnetu ili svojom praksom, dokazao, pokazao, pojasnio, to bi svaki musliman i muslimanka trebali činiti. U ovim našim emisijama konkretno dobar dio emisija posvetili smo govoru o čistoći, o taharetu. Zbog čega to? Zato što je neophodno da musliman i muslimanka budu čisti. Naprotiv, nalazimo u hadisima Allahov poslanika alihi salatu wasalam da kaže at-tuhuru šatrul iman. Čistoća je pola imana. Dakle, u svakom slučaju misli se na svu čistoću, na čistoću od grijeha, ali isto tako i na čistoću tijela od svega onoga što se u šerijatu spominje kao nečistoća. Pa smo u ovim našim emisijama govorili o vodama, odnosno onim čime se sve postiže čistoća. Zatim, šta je to nečistoća, kako se otklanja nečistoća, govorili smo o određenim propisima, adabima, lijepim postupcima prilikom obavljanja nužde kako bismo nakon toga bili čisti. Zatim smo govorili o abdestu, o tejemumu, onome što mijenja abdest, također o gusulu, šerijetskom kupanju, kada je obaveza okupati se, kada je lijepo okupati se i slično. I došli smo do zadnjeg pitanja u poglavlju o čistoći. Ovo pitanje više je vezano za žene, međutim i sami muškarci, dobro bi bilo, lijepo bi bilo da se barem osnovnim pitanjima ove teme o kojoj večeras govorimo, da se poduče osnovnim pitanjima. Ova tema govori o hajzu, nifasu i istihazi, odnosno mjesečnici, menstruaciji, isticanju krvi nakon porođaja i isticanju krvi koja je prouzrokovana, izazvana nepoznatim razlogom. Dakle, ova pitanja su više vezana za žene, međutim, kao što rekoh, sami mi muškarci također trebali bismo poznavati barem osnovna pitanja vezana za ovu temu. Zašto? Zato što zasigurno u svojoj blizini imamo ženske osobe, imamo suprugu, imamo djecu žensku, kćerke i slično, pa je neophodno da se također i mi muškarci podučimo barem osnovnim pitanjima vezani za menstruaciju, nifas i istihazu. Pod hajzom, dakle pod menstruacijom, mjesečnicom, misli se na prirodnu urođenu krv. Krv koja je urođena ženama ovoga ljudskog roda da ističe dakle iz njih, iz unutrašnjosti njihove maternice u određenim danima, u određenim uvjetima, na određeni način, sa određenom osobinom. Dakle, krv hajza, kako je došlo u hadisima i kako je to također poznato ženama, krv hajza je crna, dakle kod menstruacije, kada se pojavi menstruacija mjesečnica, pojavljuje se iz žena crna krv koja je također neugodnog mirisa dok pod nifasom misli se na isticanje krvi nakon porođaja. Kada se žena porodi, nakon nje određeni period ističe krv. Ovo poglavlje o menstruaciji mjesečnici, nifasu, isticanju krvi nakon porođaja i također jeli istihazi veliko je poglavlje. Čak pojedini veliki islamski učenjaci spominjali su da su najveći dio svoga vremena proveli u izučavanju ovih tema zašto? Zato što žena je mnogo i nijedna nije nalik drugoj ženi. Svaka se razlikuje od druge žene i također ove vrste krvi koje ističu iz nje imaju različite osobine, različite periode, načine kada, kako, često, s prekidima i slično ističu iz njih. Međutim, neophodno je da se muslimanka poduči barem osnovnim određenim pitanjima vezanim za ovu temu. A to je kada, u kojoj godini se pojavljuje menstruacija, mjesečnica i uglavnom kada, u kojoj godini prestaje pojava hajza. Jer pojava hajza, menstruacije, mjesečnice ženu obavezuje na nešto i također s njenom pojavom ženi se zabranjuje nešto. Zato je neophodno da se upoznamo kada u kojoj dobi, u kojoj godini može i najčešće nastupa menstruacija i kada završava, uglavnom koliki je period menstruacije, ima li najkraći period, najmanji broj dana i najveći broj dana, je li on nečim ograničen, koliko uglavnom kod većine žena traje taj period menstruacije mjesečnice, također i sličan slučaj kod nifasa, koliko traje nifas, imali neki najmanji period, najduži, najduži period i slično. Šta je ženi zabranjeno činiti kada joj se pojavi menstruacija, mjesečnica, haiz šta je obavezuje pojava menstruacije i slično i također neka osnovna pitanja vezana za hazu. Pa ovim redoslijedom krenimo spominjući dakle ova pitanja i pojašnjavajući koliko nam Allah dželle dozvoli. Dakle, što se tiče godine u kojoj se pojavljuje hajs, menstruacija, mjesečnica, odnosno prije te godine uglavnom istraživanja su pokazala, a i šerijatski tekstovi govore da se prije te godine ne može pojaviti hajz kod žene. Menstruacija, mjesečnica kod žene, Allah o opet najbolje zna. Dakle, to je deveta godina. Najčešće, dakle, u devetoj godini pojavljuje se mjesečnica, menstruacija može svakako i kasnije, ali kažu prije devete godine rijetko da žena, ženska osoba može dobiti menstruaciju mjesečnicu. Slično se prenosi i od naše majke, majke vjernika Aisha radijallahu anha da je rekla kada žena dobije menstruaciju u devetoj godini tada postaje žena, kada djevojka, djevojčica dobije mjesečnicu u devetoj godini tada postaje žena, odnosno tada postaje, tada postaje punoljetna. A što se tiče godine u kojoj uglavnom prestaje hajz ili to je granica nakon koje se kod žene ne javlja menstruacija mjesečnica, kažu da je to 50. godina. Dakle, u 50. godini kod žena uglavnom prestaje mjesečnica menstruacija, odnosno nakon, nakon te godine više se ne javlja menstruacija. Slično se prenosi i od Ajše radijallahu anha da je rekla kada žena napuni 50. godinu tada ona više ne uživa propise žene koja ima hajz, odnosno tada joj prestaje pojava mjesečnice menstruacije. Zatim pitanje koji je to najkraći period mjesečnice menstruacije, a koji najduži. Da li postoji šerijetski tekst u kojem se pojašnjava da hajz, menstruacija, mjesečnica najkraće traje toliko i toliko, a najduže traje toliko i toliko. Što se tiče šerijetskih tekstova, takvih tekstova nema. Takvih tekstova koji pojašnjavaju koji je to najkraći period, a koji najduži period mjesečnice menstruacije, Takvih tekstova nema. Šta je ovdje i bret, šta je pouka, šta se gleda? Gleda se krv. Gleda se krv sve dok je krv hajza, crna, i dok dakle, ima taj neugodan miris, ona se smatra krvlju hajza. Kada prestane ta krv, kada žena vidi čistoću, vidi bijeli iscjedak ili u potpunosti prestane krv, isticati, onda dakle prestaje, prestaje hajs. Dakle, nema najkraćeg perioda niti najdužeg perioda. Spominje se da je uglavnom najčešći period hajda, odnosno koliko najčešće traje kod žena, šest ili sedam dana. Čak se spominje u hadisu da je Allaho poslanik sallallahu alihi wasallam Hamni kćerki džahša rekao da boravi u hajzu, odnosno menstruaciji, mjesečnici, šest dana ili sedam dana, onoliko koliko je Allah subhanahu wa ta'ala odredio, jer je to uglavnom kod većine žena period mjesečnice menstruacije. Zatim da klanja 24 dana ili 23 dana. Da boravi u hajzu menstruaciji, da uživa propise žene u menstruaciji, mjesečnici, šest ili sedam dana, da se nakon toga okupa, zatim da ponovo klanja 23 ili 24 četiri dana, kako kaže Allah poslanik alihi salatu wasalam, kao što žene uglavnom jeli borave u hajzu, toliki, toliki broj dana. Dakle, nema najkraćeg perioda, niti najdužeg perioda, ali uglavnom najčešće hajz, menstruacija, mjesečnica kod žena traje šest ili sedam dana. Kada se pojavi mjesečnica, kada se pojavi spomenuta krv, dakle neugodnog mirisa crne boje, tada ženi postaju određeni i badeti strogo zabranjeni. I također isti slučaj i sa nifasom, kada se žena porodi, sve dok ta krv ističe iz nje, dok ne prestane krv nakon porođaja, njen slučaj je isti kao i slučaj žene koja ima mjesečnicu Njima je zabranjeno prije svega dakle da imaju spolni odnos sa svojim muževima zabranjeno, strogo zabranjeno je ženi u mjesečnici menstruaciji. Sve dok ta mjesečnica menstruacija traje i također ženi koja se porodila, sve dok iz nje ističe krv. Njima je zabranjeno da imaju spolni odnos sa svojim muževima. Rekao je Allah subhanahu wa ta'ala فَعْتَزِلُ النِّسَا فِي الْمَحِيضِ Klonite se žena dok su u menstruaciji. Ne stupajte u spolni odnos sa svojim ženama dok su u mjesečnici menstruaciji. وَلَا حَتَّى Nemojte im se približavati, nemojte činiti odnos s njima, intimni odnos, sve dok se one ne očiste, odnosno sve dok se ne okupaju nakon prestanka te mjesečnice menstruacije. Zatim, zabranjeno je razvesti ženu u menstruaciji u menstruaciji i, ha, i nifasu. Kada žena dakle ima hajz, ima mjesečnicu, menstruaciju i kada se porodi, sve dok iz nje ističe krv, nakon porođaja, zabranjeno je takvu ženu razvesti. Kako se kaže, jeli dati joj talak. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَطَلِّقُوا هُنَّ لِعِدَّتِهِنْ Vi im dajte razvod braka. Ako već mora, ako želite da ih pustite, onda im dajte razvod braka u njihovoj čistoći, onda kada su čiste. Također Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam Omeru radijallahu ta'ala kada mu je došao Omer i spomenuo slučaj svoga sina Abdullaha, da je pustio svoju ženu u periodu kada je ona bila u menstruaciji, mjesečnici, kada je imala hajz, Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam rekao je Omeru, naredi svome sinu Abdullahu neka vrati svoju ženu. Neka vrati svoju ženu jer nije ispravno davati razvod braka u mjesečnici hajzu menstruaciji. Također, ženi je zabranjeno da obavlja namaz. Ženi koja ima hajz menstruaciju, mjesečnicu i također koja se porodi pa iz nje ističe krv, sve dok ističe krv, hajza i nifasa iz žene njima je zabranjeno, ženama je zabranjeno da obavljaju namaz. Kao što je rekao Allah poslanik alihi salatu wasalam, kada jedna od vas dobije mjesečnicu menstruaciju, zabranjeno joj je da klanja i posti. Dakle, kada dobije hajz, menstruaciju i kada također porodi se, sve dok ističe iz nje krv, ženi je zabranjeno da klanja, ishodno ovom hadisu također da posti. Da klanja i da posti kada prestane isticati krv, odnosno kada prođe menstruacija i također kada prestane nifas, period nakon porođaja, žena koja dakle nije klanjala namaze, jer joj je bilo zabranjeno šta će, da li će naklanjati te namaze, ne. Međutim, što se tiče dana posta, koje nije postila ukoliko dakle ta mjesečnica dogodila joj se u mjesecu Ramazanu ili se žena porodila u mjesecu Ramazanu pa joj je bilo zabranjeno da posti Ramazanski post, takva žena će kasnije napostiti te propuštene dane posta. Dakle, propušteni namazi se neće naklanjavati dok propušteni dani posta će se napostiti. Kako se prenosi da je jedna od žena došla Ajši radijallahu ta'ala anha i upitala O Ajšo, o majko vjernika, hoćemo li propuštene namaze koje smo ostavili u hajzu, nifasu, menstruaciju, hoćemo li naklanjavati kao što i napaštamo propuštene dane posta, pa je rekla ne, jeli namaze nećemo naklanjavati, ali ćemo napostiti propuštene dane posta, tako nam je bilo naređeno u vrijeme Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Dakle, žena koja ima mjesečnicu, menstruaciju i koja se porodi, sve dok iz nje ističe krv, nifasa, njima nije dozvoljeno da klanjaju i da poste. Također, žena koja dobije hajz, menstruaciju, mjesečnicu ili također koja se porodi, takvim ženama nije dozvoljeno da obavljaju tavaf oko Kabe, Dakle, ukoliko žena dobije mjesečnicu tokom harskih obreda ili umranskih obreda, njoj je zabranjeno da obavlja tavaf oko kjabe. Ona može da čini sve druge, dakle, obrede koje čine hađije ili oni koji su na umri, s tim da treba da se sustegne samo obavljanja tavafa oko Kabe. Kako se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Ajši koja je dobila mjesečnicu menstruaciju tokom hađskih obreda, rekao joj je čini sve što čine hađije, ali nemoj tavafiti oko, oko Kabe sve dok se ne okupaš. Sve dok ti hajz, menstruacija, mjesečnica ne prestane i dok se ne okupaš od toga. Zatim, islamski učenjaci spominju pitanje učenja Kur'ana, doticanja mushafa, zikra, spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala i boravka u mesčidu za ženu koja je u mjesečnici menstruaciji i također ženu koja je u nifasu. Islamski učenjaci po ovim pitanjima imaju podijeljena mišljenja, imaju različita mišljenja. Ima učenjaka koji zabranjuju ženi da uči Kur'an u mjesečnici, dakle kada ima menstruaciju i također kada se porodi sve dok iz nje ističe krv. Također zabranjuju da žena dotiče mushaf svojim rukama u takvom stanju, zabranjuju joj da boravi u mesčidu sve dok je u mjesečnici menstruaciji ili nifasu i također neki kažu da nije lijepo ni da zikri u takvom stanju. Međutim, na drugoj strani postoje učenjaci koji odgovaraju na njihove dokaze i kažu da svi spomenuti i badeti zabranjeni su, može se reći, osobi koja je u stanju dženabeta. Osoba koja je u stanju dženabeta, dakle koja je nečista zbog spolnog odnosa. Takva osoba koja je u stanju dženabeta, ona se može okupati odmah, nakon dženabeta. Nakon spolnog odnosa takva osoba se može okupati odmah i otklonuti od sebe tu nečistoću. Pa stoga, dakle, nije dozvoljeno da dotiče mushaf, da uči Kur'an, da boravi u mesčidu takva osoba koja je u mogućnosti da se odmah okupa. Međutim, slučaj žene u menstruaciji, mjesečnici, naročito u nifasu, isticanju dakle krvi nakon porođaja nije isti kao slučaj osobe koja je u dženabetu. Žena koja je u menstruaciji mjesečnici i koja je u nifasu ne može se okupati kada ona hoće. Mora dakle da čeka taj period sve dok ne vidi čistoću ili dok u potpunosti ne prestane joj isticati krv, spomenuta krv hajza i nifasa, dakle šest ili sedam dana, ili kod nifasa možda još duži period. Duži period, kako kažu islamski učenjaci, kako prenosi i bilježi imam Tirmizi u svome sunenu, da najduži period nifasa, dakle isticanja krvi nakon porođaja jeste 40 dana. Dakle, da maksimalno žena može da bude u nifasu 40 dana. Dakle, ne može se okupati vrlo brzo. Mora da čeka duži period. Kažu ovi islamski učenjaci da je takvoj ženi dozvoljeno da uči Kur'an, da dotiče mushaf i da svakako boravi u mesčidu ukoliko ima potrebe za njenim boravkom u mesčidu da boravi u mesčidu ukoliko ima potrebe za njenim boravkom u mesčidu. Ukoliko žena boji se da će zaboraviti nešto od Kur'ana ili ukoliko je mualima podučava druge Kur'anu, jeli onda nema nikakve smetnje da u takvom stanju, stanju menstruacije, mjesečnice, podučava druge Kur'anu, da ponavlja ono što zna od Kur'ana i također ukoliko ima potrebe da boravi u mesčidu, da dakle boravi u takvom stanju u mesčidu s tim što mora voditi računa o čistoći mesčida, čistoći džamije, mora se dakle zaštititi, sačuvati od isticanja te jeli nečiste krvi, krvi hajza i nifasa. Zatim jedno od pitanja bitnih pitanja kada je riječ o hajzu, mjesečnici, menstruaciji i nifasu, naročito mjesečnici menstruaciji, šta je žena obavezna kada joj se pojavi menstruacija, mjesečnica. Šta je pojava te krvi obavezuje, na šta je obavezuje? Pa prije svega, djevojčica koja dobije prvu menstruaciju, prvu mjesečnicu, time postaje punoljetna. Nakon toga ona postaje obavezna da čini sve što čine i odrasle žene muslimanke. Dakle, da klanja svojih pet dnevnih namaza, da posti mjesec Ramazana. Također, sa pojavom menstruacije mjesečnice, djevojčica, muslimanka treba da se pokrije, treba da se propisno šerijatski obuče. Dakle, da li to bilo u devetoj godini ili kasnije, onda kada se pojavi prva menstruacija, prva mjesečnica, tada djevojčica muslimanka treba da se pokrije, jer Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam kaže Allah subhanahu wa ta'ala neće primiti namaz ženi koja je dobila menstruaciju, koja je dakle u mjesečnici, dakle dobila je menstruaciju, postala je žena sa pojavom menstruacije, neće joj primiti namaz osim sa hijabom, dakle da je šerijatski obučena. Pa iz ovoga hadisa postoje mnogi zaključci i možete mnogo što zaključiti, ali jedan od zaključaka, kako kažu islamski učenjaci, jeste da kada ženska osoba dobije prvu menstruaciju, mjesečnicu, da tada jeli, obaveza joj je da se šerijatski pokri. Također sa pojavom mjesečnice menstruacije obavezno je kupanje to jest kada se pojavi mjesečnica menstruacija i prođe nakon toga obaveza je ženi da se okupa. Kao što je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve selleme rekao, kada se pojavi menstruacija mjesečnica, ostavi namaz. Ne klanjaj onoliko dana koliko traje mjesečnica, a kada se završi onda se okupaj i nakon toga, nakon toga klanjaj. Također, kada se pojavi mjesečnica menstruacija, žena nakon toga jeli, računa svoj iddet. Ukoliko je žena puštena, ukoliko je razvedena, od pojave menstruacije mjesečnice nakon toga ona računa svoj iddet Također pojava mjesečnice menstruacije ukazuje na ženinu čistoću, odnosno da žena nije trudna. Kada se pojavi mjesečnica menstruacija hajz, to je dokaz da žena, da žena nije trudna. I dakle pitanje istihaze pitanje istihaze. Istihaza je krv koja ističe kod žena iz nepoznatog razloga. Nepoznatog razloga. Dakle, nije poznato. Hajz, mjesečnica, menstruacija javljaju se. To je urođeno, prirodno, kod svake žene da se pojavljuje. Nifas je krv koja se javlja nakon porođaja. Dočim istihaza je krv koja izlazi iz žene iz nepoznatog razloga. Iz nepoznatog razloga. I propisi istihaze nisu isti kao propisi krvi, hajza, menstruacije i nifasa. Naprotiv, krv istihaze se smatra čistom i zbog istihaze ne treba žena da ostavlja namaz niti da ostavlja post. Za razliku kod dakle, krvi, kada se pojavi krv hajza i nifasa. Žena ne smije da klanja niti smije da posti. Ovdje kod istihaze koja je krv crvena, kod Dakle, istihaze haze kada se pojavi isticanje krvi iz nepoznatih razloga, ukoliko je ta krv crvena i ukoliko nema mirisa, neugodnog mirisa, dakle to je krv istihaze, kada se ona pojavi kod žene, žena ne smije zbog te krvi da ostavi obavljanje namaza i post mjeseca Ramazana. Dakle, treba da se očisti od te krvi, treba da zaštiti se od te krvi, od isticanja, njenog isticanja, danas jeli, poznatim higijenskim ulošcima, nakon toga da se abdesti i da klanja namaz. I da klanja namaz. Dakle, zbog ove krvi žena ne smije da ostavi namaz. Naravno, kod nas žene ne poznaju ove propise, pa mnoge ostavljaju i smatraju da je to ista krv kao i krv hajza. Ne, ženama bi trebalo dobro biti poznato dakle, da krv hajza je crna krv i da ima neugodan miris. Ukoliko se pojavi druga vrsta krvi, dakle koja je crvena, uglavnom koja nije nalik na hajz, krv hajza, svaka druga krv ukoliko se pojavi kod žene ne smatra se krvlju hajza, mjesečnice, menstruacije i zbog isticanja takve krvi žena ne bi smjela ostaviti namaz i post mjeseca Ramazana. Postoje žene kod kojih je poznat period hajza. Dakle, javlja se tog i tog datuma, prestaje tog i tog datuma, traje dakle uglavnom toliki toliki broj dana. Ukoliko joj se pojavi istihaza, dakle isticanje krvi u nekom drugom periodu, onda one vrlo lahko mogu da razgraniče koja je krv hajza, odnosno period hajza menstruacije, a koji period istihaze. <clears throat> Međutim, ima žena da joj se pojavi, kod žene se pojavi isticanje krvi, istihaze, pojava istihaze u periodu hajza, u periodu mjesečnice, menstruacije. Pa takva žena ukoliko može da razluči boju krvi hajza od boje krvi faze onda dakle sve dok ističe krv hajza, dakle crna i neugodnog mirisa, to je period hajza. Kada počne isticati krv istihaze, dakle crvena krv i krv koja nema neugodnog mirisa, tada se to računa hazom. kada prestane crna krv, neugodnog mirisa tada se žena kupa, ukoliko nastavi isticati druga krv, dakle to će se smatrati istihazom. I treći slučaj, ukoliko žena ne može da razluči, ne može da razpozna krv hajza od krvi istihaze, sve joj je maltene isto. Ne može da razpozna koja je krv hajza, koja je krv istihaze, onda će period hajza kod te žene da traje uglavnom koliko joj je ranije trajao, dakle koliko dana. Ili dakle kod drugih žena u njenoj okolini, njoj sličnih je žena koliko traje hajz, računat će dakle taj period hajza, a nakon toga računat će period istihaze. Dakle taj uobičajeni broj dana hajza, nakon toga kada prođe taj uobičajeni broj dana, tada će se ona okupati i nakon toga računat će ostali period u kojem ističe krv računat će period jeli, istihaze. Naravno, postoji još pitanja vezanih za ovu temu, ali mislim da su ovo najbitnija pitanja koja trebaju dobro poznavati naše žene muslimanke svakako, ali to nije zgorek ni mi muškarci da se upoznamo jer u svojoj blizini imamo žena nad kojima imamo ovlasti, odnosno imamo brigu, moramo voditi brigu računa dakle o tim ženama, naročito dakle jeli, svojim kćerima, svojoj djeci, kada postaju punoljetne, kada im je obaveza da klanjaju, da poste i slično. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas poduči njegovoj vjeri, da nas učini od onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje. Molim da subhanahu wa ta'ala da nas vrati njegovoj vjeri na najljepši mogući način. Molim Allaha dželle vala da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله الله الله الله الله الله الله الله